Va a acá, llevamos tiempo y sigo fire. va a acá, el palo hace que se desmayen. va a acá, cazando con el Byron Fire. va a acá, va a acá, va a acá. Llevamos tiempo y sigo fire. empacar. un crossover como Iver se me dañó la mente, ve llama a tu gente pa' que me hagan frente, no soy Tito, pero escucha los timbales bajo el puente, por boca apaga los dientes, mejor shh, que no comente, no es lo mismo el que verme de frente. Siempre andamos full galáctico, la retro de Charo, los chalecos tácticos, tu puta me dice que se lo hago más táctico, se, se, se venden por oro y son de plástico, son de plástico, tú con una los 22 con chip y los millones Menority, de Saquen la diligencia pa' acá Andamos puramente pura ficha besa vos en el que no le llega, Si los veo rosa por porte y bla bla bla Bajen <laughs> pa'l pantano a ver si la ficha le está Dime que corte mi glitter entera Tenemos los irre y la coste La mafia como para los tiempo el póster Una llama y te caen los por arriba del del Puros peligrosos de laguna Pregunta por nosotros, una en un cajero en la luz. Bendiga endo, paga todos los giles van saliendo, le vaciamos los puletes estendo En la calle andan durmiendo mientras yo sigo subiendo y no me hablen como lloro y los pitos van comiendo. Bajen pa' acá, Ya no le compro nadie. Bajen pa' acá, hagamos los metales. Bajen pa' acá, detrás esos más antisociales. Bajen pa' acá, bajen pa' acá, bajen pa' acá. Oye, ya. Endo. Otra más. Secret Family. Tú bendito. Seguimos con la bendición. la misma plata.